Nova Acropolo, unua parto. La cun laborantoi de Esperanta Red Radio interconsentas che in tia programo oni devas defendi nec politica in partioin, nec specifan religioin, cae evident ne ataki aliaen. Pro tio, quancam mi estas membro de la Teosofia Societo, mi ne defendas Teosofion, sed contraue iam parolis citie pri religioi cae aliae spiritae movadoi. Comparu la articoloin quar compare nova religioi, religioi in Brasilio, Esperanto en la Noro o Unio Planeda, Esperanto en la Legio de Bonavolo, cae pri homoi civi appartenis al diversae spiritae tradizioi. Rumi, Marteno Lutero, Johannu de Dio, Francisco vo Lorenz, Krishnamurti, Familia Rerich, Comenio. Char mi mencis cae parolis pri religioi cae spirita institucioi, du esperantistoi faris jenain commentoin sub mia articolo pri religia mal toleremo vi forgesas che ie cie religiuloi maltoleras ateistoin, cae ni ne forgesu ancao sendiuloi disvolvas humanaen idealoin. La du commentintoi pravas, cae mi aparte consentas con la dua fraso, cae accentas che one devas respecti ciuin homoin. Cil mi diris, Ciui homoi estu toleremai. Toleremai rilate ciuin alian homoin. Cio evidente inclusivas ateistoin cae materialistoin. Sed ne eblas inclusivi per fortemain homoin cae terroristoin. Hodiau mi volas paroli pri institutio cio consideras in filosofian lerneion sed qui est tendenzo est instrui principe pri filosofioi ca ideoi qui havas spiritan fonon. Tiu institutio existas anco in Brasilio, qui mi loggias, sed nur nun mi exties che gi estas internazia organizajo qui havas filioin in quinde landoi cae nur nun mi aliris quelcaen el iliae reteioi. Vidu la INFORMOEN pri la fondinto donitain en angla lingua reteio. Professoro Jorge Angel Livraga Rizzi nascigis in 1930 in Bonaero in familio de Itala de Veno, cae aciris Italan nazietzon in 1975. Li studis medicinon, specializzante pri medicino de antiqua Hindio per la Hindia sezio de la Teosofia Societo. Li ancau acquiris bacalauron in historia de arto cae filosofio de la Universitat de Bonaero. Samtempe li ricevis instruon de Tso Yenarasa Daza cae No Sriram, qui ambau estis presidentoi de la Internazia Teosofia Societo. In 1957 li fondis la Lerneion de Filosofio lau la classica Traditio, quio poste igis la Internazia Organizo Nova Acropolo. La reston de sia vivo li dedicis al disconigo cae crescigo de tio spirita aventuro construante gin per granda penado pri instruado ca esplorado, cae fondante centroin, unue in Europo ca Americo, cae poste, ecte 1977, in Orienta Europo, Asio, Africo cae Oceanio. Inter plurae scribajo liae estu menciata la ses voluma verco Magio, Religio cae Scienzo, pola tria jarmilo. Pri la principoi de la nova Acropolo legeblas 1. Fratezzo Antoenigi idealon de internazia fratezzo basita su respecto al homa digno pretelassante rasain, sexain, culturain, religiaen, sociaen cae alian differenzoin. 2. Scio instigi amon al saggio per compara studi de filosofioi, religioi, scienzoi cae artoi, por antaunigi la conon per la homo, per la legio della naturo cae per la universo. 3. Disvolvigo Disvolvi la ple bonan e la homa potenzialo, antaunigante la realigion della homo, cil individuo, cae lian au sian integrigion cil activan cae constian parton en la sozion cae la naturon por plibonigi la mondon. La du unuae celoi memorigas pri la tri celoi de la teosofia societo, cio ne surprizas, char la fondinto ricevis instruoin de du presidentoi de tiu societo ties celoi estas iomete malsamai, se tre similae. Uno, formi kernon de universala fratezzo de homaro, sin distingu de raso, credo, sexo, casto au coloro. Du, instigi la studadon de compara religio, filosofio ca scienzo. Tri, esplori la neclarigita in legioin de la naturo, cae latentaen capabloen de la homo. Venontan mardon mi daurigos la informoin pri la nova acropolo.